աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերը հատկանշականն էին եւ տարբեր հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, թե մեր տարածաշրջանում, թե այլ տարածաշրջաններում։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Այստեղ երևի ամենահետաքրքիր հայտարարություններից մեկը արեց Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը։ Իհարկե այդ մարդը հիմա պետական կառույցներում չէ, հանդես է գալիս որպես վերլուծաբան, բայց նրա միջոցով շատ հաճախակի պաշտոնական Բաքուն տարբեր падգամներ, տարբեր գաղափարներ է մտցնում շրջանառության մեջ։ Եվ այսպես խոսելով տարածաշրջանային քաղաքականության մասին, Ղարաբաղի, Արցախի, Հայաստան, Ադրբեջան Զուլֆուգարով հայտարարեց հետևյալը, որ Ադրբեջանը պետք է ամեն ինչ անի, որպիսի այսպես կոչված արեմտյան ադրբեջանցիները վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ անհրաժեշտ է նաև Զանգեզուր վերադառնան եւ Զանգեզուրի այդ միջանցքները սկսեն գործել։ Նա նաև հավելեց հետևյալ. եթե Հայաստանը կամավորչանի պետք է ստիպել Հայաստանին։ Նշելով, որ Ադրբեջանը նույնիսկ միայնակ եթե Հայաստանից չլինի համաձայնություն, կարող է ինքը ընդհանրապես Զանգեզուրը միացնել Ադրբեջանին, վերականգնելով պատմական ճշմարտություն, այսպես ասենք։ Բացի դրանից նա ասեց, եթե ռուս խաղապահները Ռուսաստանը դեմ լինեն դրան, ուրեմն պետք է ռուս խաղապահներին փոխարինել թրքախոս պետությունների ժամանած զորքով։ Տեսնում եք ինչ պլաններ կան։ Երբեմն տեսնում ես, որ նաև հայ հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ռուս խաղապահներին փոխարինել, չհասկանալով, որ դա ոչ միայն որևէ լավ բանի չի բերելու, այլ կարող է ընդհանրապես Արցախի ճակատագրի հետ շատ վատ հետևանք ունենա։ Բայց զարմանում ես, որ Ադրբեջանի եւ հայկական տիրույթի բազմաթիվ, այսպես կոչված, գործիչների կարծիքները համընկնում են գրեթե 100%-ով մտորելու կարիք է տալիս, իհարկե, ոչ միայն մտորելու, այլ նաև վերլուծելու եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու, բայց ամեն ինչ յուր ժամանակին, ինչպես ասում են։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Կան բազմաթիվ զոհեր, հատկապես ուկրաինական կողմից նրանց հակահարվածները կրկին որևէ բանի չեն բերում։ Ռուսաստանը նաև հրթիռակոծել է Պակրովսկ քաղաքում դրուժբա հյուրանոցը, որտեղ տեղակայված են եղել բազմաթիվ միջազգային վարձկաներ, այդ թվում նաև արեմտյան երկրներից կամ բազմաթիվ զոհեր։ Իրեք խոսելու Ուկրաինայի մասին իսկապես երբեմն տեսնում ես, որ այդ երկրի կառավարման համակարգը հատկապես լի է պատահական մարդ, մարդկանցով։ Մենք հիշում ենք, խոսել ենք, որ իրենց պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, որ Ուկրաինան իդեալական փորձադաշտ է զենքը գերա օգտագործելու եւ կիրառելու նոր զինատեսակներ, պատկերացնում եք, չէ՞։ Եվ հիմա Ուկրաինայի կառավարությունը նշանակել է միազնավորության։ Փաստորեն Ուկրաինայի զինված ուժերի խոսնակը արեմության պետությունների համար։ Ուրեմն այդ մարդը ժամանակին կրում էր Մայքլ Ջոն անունը, հետո տրանսգենդեր է, փոխել է իր սերը եւ հիմա Սարա Էշտոն Չիրիլո է ներկայանում չես հասկանում տղամարդ է կին է ինչ է եւ այս անznավորությունը հայտարել է որ իրենք մարտիկ են, ասինքն ուկրաինական կողմը արևմուտքը, իսկ ռուսները ոչ։ Պատկերացնում եք ինչ սարսափելի իրավիճակ է։ Ովքեր են գալիս եւ Ուկրաինայի պես ժամանակին հզոր զարգացած երկրում դիրքեր զբաղեցնում։ Իհարկե նման մարդկանցով որևէ դրական բան ակնկալել բնական է անհնարին է, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Թուրքիան հետաքրքիր հայտարարություններ արեց։ Արտգոսնախարար Հական Ֆիդանը հանդիպելով մասնակցելու ավելի շուտ դեսպանների կոնֆերանսին 14-րդ Եվրոմիության հայտարել է, որ Եվրոմիությունը առանց Թուրքիայի չի կարող լինել աշխարհակական խաղացող։ Բայց ամենակարևորը սա չէ, ինչ նա հայտարել։ Նա ասել է հետևյալը, որ նրանք աշխատում են Թուրքիայի իշխանությունները, որպիսի ուժեղացնեն Թուրքիայի դիրքերը աշխարհում, որպես լրիվ անկախ խաղացող, ակտիվ, ազդեցիկ, որը կարող է նույնիսկ միջազգային տարածաշրջանային տեսլական առաջացնել, օրակարգ մշակել եւ ձևավորել, ինչպես նաեւ ստեղծել կամ քանդել ցանկացած խաղ շատ ճիշտ որակավորում է իրենց քաղաքականությունը։ Սորելու բան շատ ունենք։ Թեհրանում հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան։ Իսլամական հանրապետության գերագույն ղեկավար Այետոլլա Սեյեդ Ալի Խամենեին հանդիպեց Իրանի ռազմանավատորմի ներկայացիների հետ եւ նշեց, որ Իրանը պետք է ակտիվացնի իր դերակատարությունը բաց օվկիանոսում եւ որ այնպես պետք է անեն, որ որևէ մի երկիր չկարողանա նրան խոչընդոտել։ Հետաքրքիր հայտ է։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռябկովը ժամանեց Թեհրան։ Նա հանդիպեց Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների ղեկավարության եւ մի շարք կարեւոր հայտարարություններ այս հիմնականում այն, որ Թեհրանի եւ Մոսկվայի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցությունը շարունակվելու է եւ ել ավելի օնլայնվելու եւ խորանալու է եւ որևէ մեկը իրավունք չունի իրենց ինչ որ կերպ այստեղ զսպեն։ Հետաքրքիր է։ Նաեւ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նավատորմերը համատեղ զորավարժություն են արել Ալյասկայի ափերին մոտ որը անհանգստացել է ԱՄՆ-ին, նրանք էլ են իրենց ռազմական նավերը ուղարկել այդտեղ, որպիսի զսպեն ռուս-չինական այդ համատեղ զորավարժությունները, բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եւ դա պաշտոնական մեկնաբանության մեջ հնչել է եւ Պեկինի եւ Մոսկվայի, որ դրանով երկու երկրների ցույց են տալիս, որ կարող են ցանկացած տեղում անկախ գործողություններ իրականացնել։ Հետաքրքիր հայտարարություններ արեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, որը գիտեք բանտում է։ Օգոստոսի 8-ին 15 տարին է լրանում վրա ռուսական այդ հակամարտության վերջի ակտիվ փուլին պատերազմի։ Եվ Սահակաշվիլին դիմելով ժողովրդին ասել է, որ 2008 թվականին Ադրբեջանի ներդրումը Վրաստանին օգնելու մեջ թերագնահատված է շատ չի խոսում, ինչ դեռ նա կարևորել է Ադրբեջանի դերակատարություն, ասել է որ Ադրբեջանը կարևոր վիթխարի օգնություն է ցուցաբերել Վրաստանին եւ վարելիքի եւ ֆինանսական ոլորտում եւ շնորհակալություն հայտնել Իլհամ Ալիևին։ Այո, որոշ երկրներ, հատկապես հյուսիսում եւ հարավում, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն նման զարգացումներին եւ իմանան, ով է իրենց իսկական հակարակորտն ու ճշնամին եւ չի զբաղվեն երբեմն իսկապես ջայլամի քաղաքականությամբ բայց ունենք այն ինչ ունենք աֆրիկայում կրկերը չեն թեժանում Բայց հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Այսպես պետդեպարտամենտի խոսնակը Մեծյու Միլլերը մի տարօրինակ հայտարարություն արել։ Իսկապես զարմանալի է, ինչքան պատահական մարդիկ են հայտնվում այս կամ այն պետական պաշտոններում։ Նա հայտարարեց, որ հասկանում է, որ Նիգերում ռուսական Ռուսաստանի նկատմամբ ջերմ զգացմունքները որտեղից են նշեց, որ նաև պատճառներից մեկ այն է, որ փող չեն տալիս արեմտյան ստրուկտուրաները, կառույցները, որpիսի մարդկանց կաշառեն եւ դուրս բերեն փողոց։ Այսինքն ինչ է, որտեղ իշխանապողություն է լինում եւ դուրս են գալիս հակա, այսպես ռուսական, չգիտեմ, արեմ արեմուտքի դեմ ցանկացած ուժի դիմակայելու գործում մարդիկ փողով են անում։ Լավ գոնե թե այդպես ինչ եք ասում։ Այո, կադրերը ամեն ինչ որոշում են, ճիշտ է դասական։ Քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը նույնպես ակտիվ դերակատարություն ցավ Աֆրիկայում, նա այցելեց Նիգեր հանդիպեց նոր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, փորձեց նրանց համոզել այս կամ այն քայլերը անել, բայց ըստ երևույթի դեռ ապարդյուն է։ Ավելին, այդ հեղափոխական կառավարությունը Նիգերի հայտարել է, որ մեզ պետք չի ամերիկյան փողերը, եթե ուզում եք փողեր ծախսեք, տվեք այդ Նուլանդին թող մի քիչ նիհարի։ Գրեհի արտահայտություն է, բայց այնուամենայնիվ ցույց է տալիս բոլոր այն բարդությունները, որոնք այնտեղ կան։ Այսպեսին էին թանկագին բարեկամներ, հիմնական զարգացումների մի շարք կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովուրդ։